Me lopët, e ke parasysh mm. ato kafshët e varur punonte në një te kasapi ai. Te frigoriferi i madh. Mm. Shumë ftohtë. Prandaj ky kompjuter im ka ngrirë. Ka ngrirë. Ka ngrirur, ka ngrirur. I ka ngrirë truri. Në kohën e shkuar ka ngrirur kompjuteri. Mm. Po mirë, mm? ka ngrirur. E më mirë se në media punojmë. Duket se gazetarët kanë kështu Çfarë kanë? Karta bianca. Për të folur keq. Shqipëri Gjermani miq të dashur është sfida e madhe e së kaluarës që do të përsëritet edhe një herë në formulën All Stars. E kam këtë njoftimin këtu përpara, po. Ne flasim pak më shumë, pak më vonë për këtë. Ishte ndeshje mbrëm, Olta, nuk e di nëse buçiste tek shtëpia juaj. Dy baraz. Dy baraz. Bravo, është të dole. Pak e mori Partizani. Desh na Desh na i vdiq gjysma e shoqërisë. Po, pra. Atje në stadium. Duke u lutur për ta isha. Vërtet ashtu është. Po, kam patallje. Aman bëj një gol Tirana, thashë se do vrasin veten gjysma e çunave që njofim. Dhe të paktën e bëri. Po pra, e bëri. Shpëtuan. Shpëtuan dhe shkuan hëngrën qofte pastaj. Hëngrën qofte dhe pinë birra Ranë rehat Buti unë se çfarë Bum follow në Facebook Tha jemi gjallë në një ditë tjetër Po ishte ja, entuziazmuese Po, e vërtetë mm.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 Në vitin 1809, Mary Kies u bë gruaja e parë e cila mori një patentë. Ajo fitoi patentën për një teknikë për gërshetim kashte me fije mëndafshi. Në vitin 1818, u lind në Prusi filozofi politik Karl Marx. Në vitin një mijë e tetëqind e njëzet e një, Napoleon Bonaparti vdiq në ekzil në ishullin Shën Helena. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e katër, vija e parë hekurudhore kontinentale u hap në Belgjikë. Në vitin një mijë e nëntëqind e dymbëdhjetë, gazeta Pravda e Partisë Komuniste Sovjetike filloi botimin. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e dy, Ndërroi jetë në moshën 22 vjeçare Qemal Stafa, figurë e shquar e lëvizjes dhe luftës nacional-çlirimtare. Në vitin 1955, Gjermania Perëndimore u bë shtet sovran. Në vitin 1961, Alan Shepard u bë amerikani i parë në hapësirë, kur ai bëri një fluturim 15 minuta suborbital. Në vitin 1969, Stevie Wonder u takua me presidentin Nixon në Shtëpinë e Bardhë.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 This is Club FM 100.4. Piri, piri, piri, piri Mirë se kemi ardhur në klubin e mëngjesit këtu në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së miq të dashur përshëndesim që të gjithve Ju urojmë një ditë fantastike E sot në klubin e mëngjesit kemi për të dhënë edhe kopje të Persepolis Persepolis është uh, një bestseller mbarëbotëror i cili uh, në vitin 2007 u bë edhe një film uh, i animuar dhe ishte i nominuar ose i emëruar për mm -hmm. uh, për filmin e animuar të vitit për çmimet Oscar. Tam. Nuk fitoi, megjithatë uh, fitoi një famë mbarëbotërore. Libri është ndoshta i pari në në Shqipëri, un jo i pari, po jo ndoshta, por është i pari në Shqipëri sepse është një novelë grafike, që do të thotë se është si është si ato Është shumë interesant si libër. Po. Mm. Si ato që lexonim kur ishim të vegjël, që janë me figura, është me figura. Dhe tregon historinë e një vajze të vogël e cila rritet në Teheran. Mm -hmm. Unë pashë intervistën e shkrimtares, shumë pak. Të Marjane Satrapi? Mm -hmm. Satrapi? Kjo e ka shkruar në Francë, këtë, po. po. Po libri është i shkëlqyer, është i jashtëzakonshëm. Nuk e di kur. Unë e kam parë filmin nja dy herë, se edhe filmi nuk duket sikur është film vizatimor, por nuk është për nuk është për fëmijë. Kuptohet. Se është goxha serioz, siç është edhe edhe komedi shumë e mirë. Ëm, um, kështu që ne kemi kopje. Jemi në prag edhe të hapjes së uh, Tirana Open që do të ndodhë nesër, kështu që për uh, me këtë rast kemi uh, disa kopje të këtij libri. Është përkthyer në shqip nga profesor Edmond Tupja dhe nga ministrja Mirela Kumbaro. Mm -hmm. E ka filluar zonja ministre, por pastaj edhe për shkak të detyrës që iu dha, uh, u desh që ta linte. Por ajo ka përkthyer pak, domethënë mm -hmm. vetëm sapo e kishte nisur. Kështu që e ka marrë e mori përsipër uh, profesor Tupja për ta përkthyer dhe e çoi deri në fund. Është e shkëlqyer, është me të vërtetë është një gëzim i vërtetë. Ta lexosh. Ka humor brenda, kënaqesh. Edhe është harxhuar kaq shumë bojë për këtë. Se janë me këto vizatimet. Ne kemi shumë mendim po, për ta bërë. Po, tregon gjithë jetën e kësaj gocës. Mm -hmm. E gjithë gjërat që ndodhin në Iran nga revolucioni islamik, uh, hedhja e shahut në fillim në 79-ën. Është pasqyrë reale e jetës po, atje. Po, po, pikërisht. Domethënë përmes jetës së kësaj vajze ti uh, mëson edhe historinë e Iranit. Mm -hmm. Se ça, se çfarë ndodhi atje. Se Irani gjithmonë misterioz në këtë. Po është një libër disident, është një libër ë uh, me shumë humor, është shumë i mirë. Kështu që Persepolis, miq të dashur, Persepolis nga Marjane Satrapi është çfarë ne do të dhurojmë sot në klubin e mëngjesit. Luani me lojërat tona për të fituar kopje të këtij libri fantastik. Persepolis. Të cilin mund ta gjeni edhe në çdo librari meqë ra fjala. Ata që nuk duan të fitojnë apo të luajnë, ose ata që nuk mundet të fitojnë, mund ta po, blejnë. Sigurisht, nuk nuk kemi, ne kemi vetëm 5 kopje për të dhënë. Kështu që pesë prej jush do të marrin do të marrin librin nga ne, të tjerët pastaj. Nuk e di nëse te Tirana Open Panair ose festivalin e librit nesër që është këtu në pallatin e kongreseve, ë do të ketë ulje, po mund të ketë. Mund të ketë ulje. Kështu që shohim datën. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur Rome wasn't built in a day nga Morcheeba. Ora është 7:23 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-së. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin dhe dhe e dini çfarë po ndodh. Uh, jo. Dad bod, dad bod është është fjala që ka marrë zjarr në mediat sociale. Do të shpjegojmë uh, tani se çfarë është kjo. Ëm uh, është bashkimi i dy fjalëve, dad, uh, mm -hmm. baba. Tam. Po. Dhe body, që është trupi. Trupi. Okej, okay? mm. pra trup babai. Trup babai është një tip trupi i mashkullit, mm -hmm. i cili Jeri, ëm, um, është pak a shumë si trupi im. në në sensin e kësaj, është një mashkull i cili nuk ka bark, Tam. Por që nuk është në të njëjtën kohë kështu i i me muskuj të theksuar, me muskuj barku, me pllaka, e ke parasysh ato që i duken ato six pack-et etj etj etj. Mhm. Një vajzë e re, e cila quhet eh, Mackenzie Pearson ka shkruar një ese të shkurtër për një gazetë studentore uh, që qarkullon në të gjithë kolegjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku mm. ajo flet për këtë term. Thotë unë dhe shoqet e mia thotë vdesim për çunat që kanë dad bod. që kanë trup babai. Mm -hmm. Pse? Sepse thotë nuk na intimidojnë. Nuk janë nga këta, domethënë uh, shikon atë trupin kështu. Po, pra, ajo ka marrë dy ekstreme si bie. O, jo, shikoj, shikoj. Baldin kam, ose kam atë... Uh, kam ca foto këtu që e shpjegojnë për shembull se çfarë është dad bod. Ë, uh, nëse mund ta shikosh. Për shembull, Leo DiCaprio në këtë fotografi. Kanë çik bark. E kupton? Kanë çik bark. Kanë çik si shumë. Kanë çik bark aty. Për ty ndoshta mund të jetë si shumë, për McKenzie Pearsonin dhe shoqet e saj thotë është mjaftueshëm. Leo është Leo thon ato. Thjesht ka bark. Kanë çik bark. Kanë çik. Tani po. ideja është këtu. Ëm um, ky mashkull i cili nuk është i fiksuar mbas imazhit të trupit të vet, ëh, mm -hmm. është më i preferueshëm se një mashkull që shkon 6 orë çdo ditë në palestër për të mbajtur trupin perfekt. Ky lloj trupi, thot Mackenzie Pearson tani, na lejon ne si femra që të jemi gjysma më e bukur e çiftit. Mos jetë ai më i bukur i çiftit. Dhe gjithashtu thot na jep siguri për të ardhmen, sepse vajzat Do të thënë uh, një farë ngushëllimi do të thënë për vajzat. Okej, okay, si duash ti. Um, një farë ngushëllimi. Po shikoj, po të marrim rastin e Leo DiCaprio, Është simpatik. Pavarësisht se ka pak bark, ai ngelet një mashkull i po, bukur. Po sigurisht, po, sigurisht. Nuk po flasim për njerëz uh, obez. Jo, e kisha për Po e di, e di, po e, ky djali këtu për shembull që s'është i njohur te kjo fotoja e fundit që kam kam nxjerrë aty. Ëm, mm -hmm. um, ky është uh, tipiku i asaj që quhet dad bod. Interesant. Uh, trupi, trupi i babit, trupi i babit. Nuk është kështu, nuk ka nevojë që të jenë thonë ato. Shkojnë, le të shkojnë palestër një herë dy herë në javë, kështu. Të ketë një lloj formimi, mm -hmm. por mos jetë kështu. E kupton nga këta? Ata trupat ashtu janë pak të frikshëm, thua shumë. Mund të jenë të frikshëm ose po edhe edhe në mos qofshin aq të fryrë muskuloz, domethënë logjika këtu, që një çun që është i fiksuar mbas trupit vet, mbas imazhit vet, thotë ajo. Mhm. Ka atë që ne duam duam çik siguri, mos jetë ky pak më i sigurt në vetvete, se edhe domethënë ky fiksimi shkon 2 orë 7 herë në javë në palestër për të mbajtur trupin kështu me me 5% mm. Yndyrë, thonë ato, ok, po ky pse ka kaq kaq problem që të Me pak fjalë është më shumë i fiksuar pas trupit vet se sa pas teja. Po. E thon trot. Tjetra, tjetra gjë që vajzat tani siç e shpjegon ajo, thotë, mm. vajzat duan që në të ardhmë ta parashikojnë të ardhmen. Dhe ky është lloji trupit, qoftë se ai djali e ka që tani thotë ajo, edhe mbas 20 vjetësh pak a shumë do lundrojë në këto ujëra dhe ne e, e parashikojmë që kështu do jetë. Sepse edhe ai që është tani me me me pllakat te barku, mbas 20 vjetësh për shembull kur nga 20 ke shkuar 40, 45, nuk do të ketë po atë trup. Do ketë do ketë një trup të tillë. Po vajzat duan ta shikojnë veten në të ardhmen. Kështu që ë uh, është bërë çudi e madhe, por uh, po shikoja në disa media sociale për shembull që ka shpërthyer moda dhe çunat e kolegjit janë shumë të kënaqur sepse Sepse në këtë mënyrë domethënë u ikën u ikën nevoja për të Tani kanë filluar ta ekspozojnë barkun. Po kanë filluar ta ekspozojnë. Në Instagram për shembull është një College Dad Bods, është një llogari që është hapur atje, e cila ekspozon si model këtë lloj këtë lloj trupi mashkullor. Duhet me një çik bark, e kupton, duhet me një çik bark Këtë duan gocat, në mënyrë që moda Lori. Fiks, prandaj ne jemi duke përqafuar kështu fuqishëm si si uh, se këtu hyn shumica, shumica e djemve. Por nuk e di tani se sa qëndrojnë. Juve mund të bëni, mund të bëni gjykimin tuaj si vajza që jeni këtu. Mackenzie Pearson uh, e ka E ka shprehur që unë do ta gjej esenë aty ça ajo ka listuar edhe ka listuar kjo është vajza, kjo është vajza që ka shkruar me ca fjalë. Ë uh, këtë esenë fillestare me 500 fjalë ku uh, ku tregon për këtë këtë lloj trupi dhe si e kanë uh, ja ku e kam këtu. Atëherë, çfarë ka listuar ajo si ë uh, pse vajzat duan trupin trupin e babait, pra mm. llojin e trupit që mund të quhet trup babai. Ë uh, dhe Na japin siguri thotë. Ai ta them të drejtën nuk shikon çka ka para. Kolta, jo. Jo. jo. Ai do të ditë çfarë lloj. Ore ti si ndihesh për këtë dad bod? Super. Ë? Super. Ashtu e do apo e do e do me me pllaka? Po edhe pllaka shumë jo se të vrasin. Duhet të jesh pak i butë prapë. Po pra, duhet të jesh çik i butë. Për shembull thot, nuk na intimidon. Thot Për shembull, ka po. ka një nga frikërat e mëdha të vajzave, thotë ajo, është të bëjmë foto me rroba banjo. Mm. Se si do dalim me rroba banjo. Super, po akoma më frikë thotë ajo, është të bëjmë një foto me rroba banjo, ngjitur me një çun që është në super form. Aty do të thonë se aty një femra ndihet shumë keq. Aty ndihet, ndihet femra shumë keq. Thotë, "Ne na pëlqen të jemi të bukurat e çiftit." Normal. Kështu që nëse ai ka çik bark, ka pak bark, na lejon dhe ne që të jemi të jemi të bukurat e çiftit. Tjetër thot ajo, ëm um, është më mirë për t'u shtrënguar në krevat me me një me një djalë që është çik i butë. Po, po, se fundi po, fundit thot kush do të shtrihet me një me një gur në në krevat. Ë uh, tjetra gjë thot ajo, na lejon që të hamë gjëra të mira. Sepse një tip, për shembull që është i dhënë në ekstrem pas fitnesit, ai ha vetëm brokoli po. të ziera me karota. me gjoks pule dhe karrota. E ka me rëndësi pa pa vaj, pa vaj. Pa kripë. Po, të lutem. Kurse me një djalë, si ky thotë ajo, e ha dhe ndonjë picë robi. Herë pas po, here, po. e pi dhe ndonjë birrë, kështu që do jetë më mirë. Në fund fare thotë është edhe kjo. Të paktën e di se çfarë po merr. Ëm, um, sepse Ne vajzat, thot, që herët në një lidhje, mund të jenë 22, 23 vjeç por sa hyn në një lidhje, fillojmë të imagjinojmë se si do të jetë e ardhmja. Se si do jetë kur të kemi bërë dy fëmijë, a tre fëmijë me këtë burrë dhe të mhm. kemi ndërtuar një familje. Dhe një djalë që ta tregon që tani se si do jetë e ardhmja, thotë ajo krijon një lloj sigurie. Kurse ai djali muskulozi. Muskulozi që që ha atë uh, gjoksin e pulës me karrota. Nuk dihet se si do jetë, nuk të jep nuk, nuk të jep sigurinë. Parashikimin mm. për të mm. ardhmen. Kështu që um, Këto janë uh, disa nga arsyet që ajo ka dhënë. Interesante. Bën një ese me 500 fjalë dhe aq është dashur. Kjo ese e saj me 500 fjalë uh, ka shpërthyer pastaj në këtë trupin e babait. Mm. Trupi i preferuar në media sociale. Pak birrë ë uh, të enjteve në vend palestrës dhe do të arrini trupin e preferuar nga vajzat. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit. Klingande bashkë me Broken Back tani për këngën që quhet Riva. Riva. Ok, 7.34 në këto momente miq të dashur dhe është koha tani për Jerin dhe shprehjen e saj për ditën e sotme Jeri na fal se u harruam mbas këtyre gjërave të tjera, por është koha tani për ta dëgjuar. Më mirë, po. Unë sot kam zgjedhur një shprehje nga Gëte, është pak e mm. gjatë, por më pëlqeu shumë. Dhe është kjo. Njeriu duhet çdo ditë të dëgjojë një këngë të shkurtër, të lexojë së paku një poezi të mirë, të shikojë një pikturë të bukur dhe, nëse është e mundur, t'i thotë dhe ca fjalë me mend. Bravo Goethe. O Goethe, o djalë. Faleminderit. Të lutem. Atëherë edhe një herë tjetër për të gjithë ata që s'e dëgjuan sepse radio flet dy herë në klubin e mëngjesit e dëgjojmë tani. Njeriu duhet çdo ditë të dëgjojë një këngë të shkurtër, të lexojë së paku një poezi të mirë, të shikojë një pikturë të bukur dhe nëse është e mundur t'i thotë edhe ca fjalë me mend. Oh, bravo. Okej. Okay. Faleminderit. Të lutem. Okej. Okay. Atëherë, çuna dhe goca, është 7:35 minuta në këto momente. Do të kujtoj t'ju kujtoj juve që jeni dhënë mbas futbollit dhe historikut të saj se do të ketë mhm. një ndeshje. Formula është All Stars dhe janë yjet e kombëtares gjermane ndër vite dhe yjet e kombëtares shqiptare gjithashtu ndër vite. Emocionet do të rikthehen në datën 7 maj në orën 18 në Elbasan Arena në qytetin e Elbasanit. Nëse doni që të gjeni bileta për uh, këtë ndeshje, Ju mund të shkoni ose tek biletaria tek Elbasan Arena ose tek uh, biletaria tek uh, stadiumi Qemal Stafa këtu në kryeqytet. Pra ju kujtojmë datën 7 në orën 18, yjet historikë të kombëtares gjermane do të zbresin në fushë përballë yjeve historikë të kombëtares shqiptare. Mhm, mm shumë bukur. Është uh, fantastike. Një ndeshje kam përshtypjen do ta marrin çik lehtshëm ata, jo si Tirana Partizani. Meqë jemi tek uh, ndeshja, le të bëjmë uh, pyetjen e parë nga Prit prit se e di le të testojmë se sa të saktë jeni me detajet. Miq të dashur, sa të saktë jeni me detajet. E atyre gjërave që kanë ndodhur, mm -hmm. do nisim me ndeshjen midis ë uh, uh, Tiranës dhe Partizanit, ishte Partizani Tirana dje derbi kryeqytetas që e mbushi plot e për plot stadiumin Qemal Stafa këtu në kryeqytet. Dëgjoheshin bubullimat e breshërimat e gjithë gëzimi i tifozëve. Pyetja për ju është kjo. Kush lojtar shënoi golin e dytë të ndeshjes midis Partizanit dhe Tiranës? Cili ishte lojtari që shënoi golin e dytë të shënuar në atë ndeshje? Kujdes. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy kthehemi pas pak klubin e mëngjesit më shumë tani është koha për Jess Glynne kur të vijmë do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme 7 e 37. Ora është në 7:40 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është data 5 maj, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Ndërkohë jemi gati për mm. Sharad. Ne po vazhdojmë të gati, jemi jep një sekondë vetëm. Mhm. Një. Dy. Tre. Ndërkohë mund ta hedhim siglën. Po. Gati Altini. Anagrama në klubin e mëngjesit. Okej. Mhm. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin. Kiri Tata Par K I R I T A T A P A R P A R Pak e gjatë. K Kiri Tata Par T A T A Kujdes Olta. Mos u mundo shumë Olta. Se do të pish mish. Kiri Tatapar. Kiri Tatapar. Kiri Tatapar. Nuk është e vështirë. K I R I T A T A P A R A P A R. Mhm. Tatapar. Kiri Tatapar. Kiri Tatapar. Hani gosa. Cila do të jetë dhurata Olta? Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Asnjë mm. ide nuk kam. Kiri Tatapar. 20 70 222 Kiri Tatapar. Kujdes. Wow. Na le pa fjalë. Kiri Tatapar. Na bllokove. Na kënaqe. Oh, na kënaqe. Sa më pak kënaqesh ti me një fjalë, një fjalë të gjatë. Po mirë. Imagjino. Ëm s'kërkon shumë. Jo pra. Kiri Tatapar. Kujdes Olta. Kiri Tatapar. Wow. Atëre. A kemi një fitues uh, në lidhje me pyetjen time të parë? Kush ka thënë Fazliu ka fituar? Sepse ishte Fazliu i cili shënoi golin e dytë të ndeshjes të parin për ekipin e Partizanit. Ka thënë Albana e para fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, i qoftë Albanës, Fazliu pra në minutën e 69 në pjesën e dytë, barazoi ndeshjen midis uh, Partizanit e Tiranës, dje në Qemal Stafa ishte derbi kryeqytetit, 2-2 i shkon në uh, në favor të Skënderbeut që uh, tani duket sikur do të do të marr kampionatin. Mm -hmm. Të mbeturit morën secili nga një pikë. Kështu që Fazliu po, Fazliu ishte ai që shënoi golin e parë për Partizanin, goli i dytë i ndeshjes ishte çfarë ne pyetëm. Dakuerdo. Dakuerdo. Okej. Le të bëjmë një pyetje tjetër dhe largohemi para se të shkojmë në publicitet këtu në klubin e mëngjesit. Edhe kjo miq të dashur ka të bëjë me aktualitetin, me ngjarjet që ndodhin rreth nesh. Dakor. Rreth rreth nesh nesh. Ky kandidat për Bashkinë e Tiranës bëri një xhiro me biçikleta pas mesit të natës. Edhe një herë të lutem. Ky kandidat. Mhm. Mm për bashkinë e Tiranës okay. bëri një xhiro me biçikleta. Ai me një biçikletë e bëri, po, po ishte i shoqëruar me mbështetës pas mesit të natës. Si për treguar që në Tiranë është është e vështirë të të dalësh me biçikletë gjatë ditës, sepse qyteti është i tillë që s'ta mundëson, dhe vetëm natën mund dalësh i sigurt se s'do të shtypi ndonjë makinë. Po. Po. Kështu që kush pra, When I see you again When I see you again um, Olta Abonenti që? Olta është, po pra, se nga është larguar në vajë nëse. Se nuk do e bezdisim se edhe kështu thon kur je në banjë mos mos i kol tjetër. Vajzë brune me flokë të gjata. Që që quhet Olta, ju lutem ta drejtoj drejt uh, studiove të radios Club FM në 104, thonë futu këtu djatha se 104 thonë. Okej, atëherë K I R I T A T A P A R është anagrama Kiri Tatapar. Olta më ka thënë që deri në momentin që ishte aty tani ka një karrige bosh, miq dashur aty ku ul. Ulet Olta zakonisht këtu në klubin e mëngjesit. Do të pas pak. Deri në momentin e fundit kur unë e takova, para nja 4 minutash, a 5 minutash, kam aq ka. Po nuk njofton dot në polici kur janë. Të thonë duhet bëjnë 24 orë. Po, po gjithsesi, më tha që s'kishte asnjë përgjigje të saktë për anagramën Kiri Tatapar. Kiri Tatapar. Po pse ke hequr këpucët mi, ku ke qenë? Wow, paska hequr dhe këpucët. Zbathur, hajde, hajde. Ej, mirë se erdhe në mirë se erdhe në punën tënde. Këtu në studion e Radios Club FM në 100.4. Wow, wow, wow. Çfarë flisni ju kur nuk jam unë? 069 20 70 222. Edhe për këtë ju betohem, është krejtësisht e vërtetë. E tani. E ka gjetë Olta. E ka gjetë Olta. Olta e ka gjetë me forcat e veta. Pasi gjeta anagramën, u trullosa kaq shumë dhe ika në drejtim. Shkoi vogël. Kiri Tatapar, kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ndoshta, ndoshta për të orientuar pak, njëri nga vendet ku mund ta gjeni këtë fjalë të përdorur është në librat e historisë. Po, e hmm? vërtetë. Mm? Nga mhm. fillimi i librit kam përshtypjen unë. Kam përshtypjen. Më tepër po. se sa nga fundi. Por nga fillimi i një libri historie mhm. mundet ta gjeni këtë fjalë të përdorur në formën e vet të rregullt K I R I T A T A P A R. Kiri Tatapar. Tatapar. Po, 069 20 70 222. Kaq për momentin, ndërkohë që kishim edhe një pyetje me bicikleta këtu ah. në Club FM në 100.4, pyetëm cili është kandidati për bashkinë e kryeqytetit miq dashur, i cili Është parë të dalë me biçikletë pas mesnate. Gjergj Bojaxhi. Gjergj Bojaxhi. Bravo. Është saktë. Ediola fiton dy bileta për në Cineplex. Gjergj Bojaxhi është saktë. Ediola fiton dy bileta për në Cineplex. Gjergj Bojaxhi bashkë me mbështetës nga Ne Tirana dolën uh, për një xhiro mesnatën. Ëh, mm -hmm. uh, e si thua midis të dielës dhe të hënës. për të për të ilustruar faktin që me biçikleta në Tiranë është e rrezikshme gjatë ditës dhe qytetarëve u ka mbetur vetëm uh, darka nata. Nata për uh, për biçikleta, se qyteti është uh, është ndërtuar i tillë që nuk e favorizon ecjen me biçikletë. Të drejtë ka. Persepolis është libri të cilin do të japim si dhuratë në këtë orë të dytë të klubit të mëngjesit, kështu që qëndroni me ne miq dashur, do të japim uh, këtë novelë grafike, këtë roman grafik nga Marjane Satrapi, është uh, shkrimtare, artiste, uh, shumë e njohur nga Irani, një roman i botuar nga Pegi. Shumë i veçantë, i pari i këtij lloji në Shqipëri. Kam përshtypjen unë. Është uh, ha ha. Koha tani për Të përgjuar. E martë. Është e martë, po gjithë ditën. Uh, as pak ters kur fillon me klubin e mëngjesit, mm. do të shkojmë pak tani tek zëri i përgjumur që Altini ka zgjedhur për uh, ditën e sotme. Duhet që të zbulojmë se kujt i përket ky zë, miq të dashur është një personazh i njohur nga një studio ndoshta televizive. Altini pret një pjesë të vogël na e transformon zërin dhe pastaj Është një gjë që është stacioni im final, por nuk ke ça i bën, është humane, u ndodh të gjithëve, nuk është se më ndodh vetëm mua. Atëherë. Po flasim për vdekjen pra. Ky sikur ka vdekur një 6 herë valla. Po pra. E ka provuar. Sikur sikur sikur i ka humb telefonin. E ka thënë se ndodh, më ndodh vetëm mua. Wow. E dëgjojmë edhe një herë të mm. lutem. Faleminderit. Faleminderit. Mësohu me faktin që vdekja, kupton Është një gjë që është stacioni im final, por nuk ke ça i bën, është humane, u ndodh të gjithëve, nuk është se më ndodh vetëm mua. Më pëlqen. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Një fill logjik për ta gjetur nëse s'e dallon dot zërin është dikush që ka vdekur disa herë. Kush është ky? Dhe që është mësuar. Mm, është ideal, është ideal, nuk e unë nuk e kam idenë më të vogël se kush mund të jetë, kështu që po flas Po flas kështu në bosh, domethënë, por uh, nuk e di. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Zakonisht flitet në të ardhmen. Mm -hmm. Të gjithëve do të na ndodhë. Por sa jemi gjallë është diçka që s'na ka ndodhur. Po. E vërtetë. Ai thotë nuk më ndodh vetëm mua. Ndodh të gjithëve, thotë. Ndodh të gjithëve. Po. Po. Yikes. Ëh, uh, e vështirë. E paske e, e paske po pra, e paske bërë të vështirë, nuk e di se. Ku i gjen këto? Lloj hunerësh, por në një farë mënyre bravo të qoftë. Faleminderit. Jo, të lutem. Të lumt Altin. Të lumt Altin. Rrofsh jeri. E ke bërë të vështirë. Rrofsh jeri. Mos mos je i paparë Altin. Mos vdeksh, mos vdeksh më. Sa më vonë të jetë e mundur. Ehm. Po, nuk e di. Nuk e di. Atëre, Olta, të them të drejtën, mua po. më ka mbetur në mendje vetëm fjala e tij, por jo se kush është. Sepse nuk dëgjon shpesh një fjalim të tillë ose. A ti e di? Jo, nuk e di kush është. Po e tepron njeriu me këtë. Gjithë kohës. Mendoj për atë çfarë është duke thënë. Domethënë ti mendon pak a shumë për vdekjen. Jo për vdekjen, jo, mënyra se si po e transmeton. Apo mënyra se si ne e shohim vdekjen. Mm. Okej, okay, le ta ndjekim edhe një herë personazhin plap. Personazhi po flet për vdekjen. Mësohu me faktin që vdekja kupton është një gjë që është stacioni im final, po nuk ke ça i bën, është humane, u ndodh të gjithëve, nuk është se më ndodh vetëm mua. Mhm. Mm Nga fillimi po ta po ta shohësh aty kuptohet. Pastaj rrëshket. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkroni dhe emrin për të qenë fitues 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Kush mund të jetë në këtë klip miq të dashur? Kush mund tjetë në këtë klip? E çuditshme. Hmm. Um, një grua nga Tennessee, e cila e ka emrin uh, Barbara Tedgate, mm, shkoi dhe vrapoi për herë të parë në jetën e saj në maratonën e Bostonit. Mm. Maratonën e Bostonit e keni dëgjuar, është një nga maratonat më të famshme në Shtetet e Bashkuara, plus që u bë edhe objekt i lajmeve të shumta kur uh, dy vjet më parë në maratonën e Bostonit ndodhi që kishte bomba me dy vëllezërit Carnajev mm -hmm. uh, që vendosën bomba pranë uh, vijës së finishit. Por uh, Barbara Tedgate uh, vrapoi këtë vit dhe gjatë uh, vrapimit vendosi në një moment të caktuar që? të puth një të panjohur në buzë. Oh. Wow. Po, të puth një të panjohur në buzë dhe vajza e saj, e cila uh, kishte shoqëruar mamin, mm -hmm. i bëri një foto, pra është është në një farë moshe zonja. Mamin duke puthur një të panjohur. Duke puthur një të panjohur. Dhe më pas, uh, se ajo vazhdoi garën, ky njeri nuk dihej se kush ishte, mm -hmm. se çfarë ishte, bashkë me vajzën vendosën që të shkojnë në rrjete sociale për t'u munduar të zbulojnë identitetin e puthësit misterioz. Wow. Po. E gjeti? Uh, Mbas pak do e tregoj se çfarë ka ndodhur. Këtu vetëm sa fillon historia. Vetëm sa fillon. Barbara Tedgate puth një të panjohur, vajza bën një foto, gjatë maratonës dhe pastaj e hedhin në rrjetet sociale për të gjetur se kush është ky i panjohur dhe këtu nis historia do e tregojmë mbas pak në klubin e mëngjesit. Tani është Kygo bashkë me Conrad Sewell, kënga quhet Firestone. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV.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 Mund të vini ta gjeni në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Facebook.com fraksion klubi i mëngjesit unë sapo e hodha dhe është kjo. Cila është pyetja më acaruese që njerëzit ju bëjnë? Cila është pyetja më acaruese që njerëzit ju bëjnë? Do ndonjëherë për shkakun që njerëzit bëjnë pyetje. Nga po, po, janë të shumta, juve mund të shkruani atë që ju ju ka ndodhur. Për shembull, Limi ka shkruar pse nuk je martuar akoma, thotë. Acarim total, thotë, nervat kaçurrel më bëhen. Ose Fitimi për shkakun që ka shkruar vetëm pak sekonda më parë, uh, ku po shkon? Ku po shkon? Po është është një pyetje që Bëhet edhe pas herë. Atëherë, meqë e lam përgjysmë këtë doja që ta mbaronim këtë historinë e vajzës, vajzës rreth 40 e ca vjeçare, e cila mm. në datën 20 prill të këtij viti garoi për herë të parë në maratonën e Bostonit. Barbara Tedgate e ka ajo dhe ishte bashkë me vajzën kur vendosi që të puthte një të panjohur, e puthi në buzë atë dhe vajza shkrepi një foto. Pastaj mami dhe e bija uh, u bënë kurioze, thanë, "Po mirë, Ai ishte një djalë. Mirë që e bëra këtë, po ky kush po, është? Po, ishte një burrë i pashëm. Më sepse me sa duket ajo mund të jetë edhe edhe beqare, e kupton? Kishte nevojë për pak sheqer mami që të vratë. Si quhen single mom dhe ë dhe kanë vendosur që të ta marrin foton e ta nxjerrin në një fushatë, si thua, private të bërë në rrjetet sociale për të gjetur se kush është ky burrë në Wellesley, Massachusetts, nga kalon edhe Maratona e Bostonit. Tam. Dhe më në fund fare kanë marrë një letër nga gruaja e, e zotrisë. Po, wow. nga gruaja e zotrisë. oh my god. E cila letër është botuar edhe në këtë letër mbasi e ka marrë Barbara ia ka dërguar gazetës së Wellslit. Mm -hmm. Në mënyrë që uh, letrën ta botojnë. Tam. Edhe letra ka qenë e shkruajtur me humor, uh, ka qenë e shkruajtur me me shumë respekt nga gruaja, um, e cila i ka shkruajtur, thotë Kur uh, doli kjo histori, tha ajo, dhe kur uh, pamë lajmet se nga nga rrjetet sociale e morën televizionet, bënë një kronikë, po, se është një histori shumë interesante. Mm -hmm. Tha, ne e kaluam, uh, thotë ajo, me shumë humor, me, me shumë uh, me shumë të qeshur. Madje disa nga miqtë tanë e kanë ngacmuar pafund burrin tim për këtë, por fatkeqësisht thotë ajo, më duhet t'ju them që ai nuk është një burrë i, I disponueshëm, nuk është i lirë për juve, sido që mund të kishte qenë uh, romantike. që të të lidheshit me të thotë por jo është burri im por është i imi tha është është burri im dhe ne do të vazhdojmë do të vazhdojmë uh, të jemi së bashku i ka thënë mhm. unë e admiroj i ka thënë ajo humorin tënd edhe uh, këtë mënyrën uh, çapkëne se si je sjellë dhe sigurisht thotë ajo nuk jam mërzitur për puthjen që ndatë me burrin tim mhm. por ne duam të mbetemi anonimë dhe kjo histori të mbetet me kaq sepse ishte shumë e bukur unë i ka thënë gruaja e burrit të panjohur Të uroj dhe shumë maratona të tjera. Derisa ta gjesh edhe ti uh, një po, shpirt të vërtetë. Kështu që um, dhe Barbara Tedgate nga ana e saj është shprehur që është i është mirënjohëse kësaj zonje mm -hmm. për uh, për humorin e mirë edhe për uh, mënyrën e sjellshme se si e ka e ka si thua menaxhuar gjithë situatën. Ja, nuk janë keqkuptuar, zonjat janë janë respektuar, është një puthje kanë thënë ato hajt, nuk ka nuk ka ndonjë problem, edhe ishte ishte e gjitha me me humor, nuk ishte se Ëm plasi si thua Erosi në në maraton, aty ishte më tepër për gallatë, kështu që mhm. ka mbetur në kufijtë e gallatës. Atëherë, më duhet t'ju ndihmoj pak sepse është për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan e gjithashtu për dy bileta miq të dashur për të parë uh, filmin e premierës në të premten e Cineplexit. Kjo është kjo është anagrama për ditën e sotme. Kiri Tatapar ka qelluar shumë e fortë. Kiri Tatapar po ju ndihmoj pak. Është një periudhë në epokën ose është një epokë në periudhën uf, spa, e njerëzimit. Po, është një periudhë e njerëzimit. Po. Mm. Është një lloj rendi social, familjar. Ëh, mm, mund ta po. themi kështu? Mm -hmm, një lloj një lloj rendi social a familjar, unë do të hap fjalorin, shikoj se si e kanë përkufizuar ata në fjalor. Por uh, mendoj se me këto ju ndihmoj sadopak. Kiri Tatapar, një lloj rendi social Është një gjë që është stacioni im final, por nuk ke ç'e bën, është humane, u ndodh gjithëve nuk është se më ndodh vetëm mua. 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Ok Dakord 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2 Si thoni sigur tani të kalojmë tek uh, Pop Quizi. Oh. Për ditën e sotme. Dakord. Unë kam katër pyetje miq të dashur që janë uh, mbi katër fjalë. Kam do të lexoj përkufizimet e katër fjalëve, siç janë të dhëna në fjalorin e gjuhës shqipe. Ju duhet të më jepni fjalët respektive.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 Okej, okay, Pop Quiz në klubin e mëngjesit miq të dashur. Mundësohet nga Jeri Përshëndetje Artini dhe Ojta Përshëndetje Këtu mund të fusim një biznes për shembull Në një projekt uh, Sponsorizimi Po Pop Quizi mundësohet nga Pi Tara tara ta tam Atëherë, atëherë Kujdes Në Pop Quiz sot miq kemi gërmën sh Pra kemi ndaluar te gërma sh në fjalorin e gjuhës shqipe Unë lexoj përkufizimet e katër fjalëve që nisin me sh, ju duhet t'mi jepni këto fjalë njërën mbas tjetrës, Jeri, Altini, Olta dhe Lori janë ata që luajnë këtu në studio, ju luani përmes 069 20 70 222, me SMS vetëm ju lutem, me SMS 069 20 70 222, pyetja numër një. Pyetja numër një. Pyetja numër një. Jeri, Ta. sistem dijesh dhe njohurish mbi ligjet e zhvillimit të natyrës dhe shoqërisë. Mhm. Sistem dijesh dhe njohurish mbi ligjet e zhvillimit të natyrës dhe shoqërisë. Me sh. Gratë dhe burrat e mençur që kanë përpiluar fjalorin e gjuhës shqipe kështu e kanë përkufizuar këtë fjalë si sistem dijesh dhe njohurish mbi ligjet e zhvillimit të natyrës dhe shoqërisë. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Stof leshi i trashë dhe i punuar me vegjë. Altin, stof leshi i trashë dhe i punuar me vegjë. Kujdes. Me sh fillon. Hm? Mm -hmm. E di ti? Kam një ide, por nuk jam e bindur. Ka qenë pak e vështirë mm -hmm. Altini thotë. Por do ta gjejmë. Do ta gjejmë se s'bën. Stof leshi miq të dashur. Fillon me sh, një, me me është i veshur me tani nuk përdoret më, por njerëzit e vishin këtë. Me sh. Mm. Okej. Okay. Pyetja, a Olta e di ti? Ë, e di, e di. E di? E kam dalli. Po. Okej. Okay. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Gur shumë i madh e i fortë. me faqe të rrëpirta. Një gur shumë i madh dhe i fortë mm. me faqe të rrëpirta, është një një një një ha kataraq. Po. Dhe pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Zhduk krejt. Kjo është një folje. Ia shuaj farën. Uh. Zhduk krejt. Ia shuaj farën. Dhe fisin. Dhe fisin, nëse do. Kjo ra, kjo është folje. Mm? Okej. Okay. Zhduk krejt. Ia shuaj farën. 069 20 70 222 Ingrid Michaelson Time Machine Ja, maji erdhi përsëri. Erdhi, erdhi po, solli dhe 10 ditë ulje fantastike në TEG. Ejani dhe ju në TEG nga data 1 deri në 10 maj dhe zbuloni uljet fantastike të messezonit. Deri në 20% ulje në koleksionin pranverë-verë 2015, markat më të njohura dhe aq të dashura për të gjithë ne. Mango, Springfield, Cortefiel, Koton. Polo, Swatch, Buffalo, Geox, Adidas, Bottega Verde dhe shumë të tjera. Jo vetëm për ne, por dhe për shtëpinë tonë. Arteg, Perdormire, të gjitha me super çmime. Këto ditë të majit bëhen më të bukura vetëm në Teg. Teg, kaq shumë çdo ditë. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit 10 arsye për të mos veshur shapka apo sandale me gisht Duke i përdorur ato në fakt i kemi transformuar këmbët në një mjedis të mbytur me baktere në radhë të parë me ata të llojit stafilokok tepër të rrezikshëm veçanërisht nëse kemi edhe plagë, por duhet bërë kujdes edhe ndaj infeksioneve të kërpudhave që janë sa të bezdisshme aq edhe ngjitëse. Mbajtja e tyre kushtëzon gjatësinë e hapit duke i bërë ato më të shkurtër. Mbajtja e tyre për një kohë të gjatë përkeqëson mënyrën e të lëvizurit duke rrezikuar që të rrëzoheni. Duke qenë se këto tipe pantoflash kanë përgjithësisht taban të hollë, Përdorimi i tyre në terrene të ndryshme çon në dhimbje intensive të shputave. Meqenëse ato kanë vetëm dy shirita që e mbajnë përreth këmbës, nga fërkimi i tyre i vazhdueshëm me këmbën mund të çojë në krijimin e flluskave të dhimbshme. Këto pantofla dëmtojnë veçanërisht gishtat duke çuar në të ashtuquajturin hammer toe, që kur agravohet mund të kërkojë ndërhyrje kirurgjikale. Çfarëdo lloj këpuce pa takë modifikon mbështetjen korrekte të këmbës. duke bërë që të kushtëzohet gjithashtu edhe pozicioni i mbajtjes së trupit, si dhe qarkullimi i gjakut. Veçanërisht tek personat me këmbë dystaban për të arritur të mbajnë në një linjë gjurin dhe legenin duke ushtruar një presion që dëmton artikulacionin dhe veçanërisht tendinën e shputës. Përshpejtojnë krijimin e kallove. Materialet që përdoren për bërjen e rripave të tyre janë përgjithësisht toksike, alergjike dhe për shkak të një kompozimi organik të tyre Ato mund të jenë dhe të rrezikshme për disa lloje tumoresh. This is Club FM 100.4. Major Laser DJ Snake miq të dashur, kjo është Lean On. Na na na, është Power Play në Club FM në 100.4. E mund ta dëgjoni gjatë gjithë kohës, luajtur kënga më e transmetuar e javës, siç quhet ndryshe. Atëherë, uh, jemi gati tani për përgjigjet e Pop Quizit. Në fillim fare, Olta le të japim edhe përgjigjen e anagramës sepse Kemi qysh nga ora rreth një orë më parë që hodhëm anagramën, miq të dashur, njëra ndër më të vështirat, siç ka qelluar, u desh të jepnim ndihmë. Rezultoi shumë e vështirë. Kiri tatapar është patriarkati. Patriarkati. Bravo. Patriarkati. Majla e para, 511 i mbaron numri, fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo. Majla po në lidhje me zërin Olta, çfarë kanë thënë? Altin kanë thënë Mustafa Nano. E saktë. Wow. E kanë gjetur pra, le ta dëgjojmë. Mësohu me faktin që vdekja kupton është një gjë që është stacioni final, po nuk e çaj bën, është humane, u ndodh të gjithëve, nuk është se më ndodh vetëm mua. Është vërtet është. E ka gjetur Flori, fiton një kurs fotografie te Art Center Tirana. Bravo Flori. Muç Nano, miq të dashur Muç Nano. Ëh, miku ynë Muç Nano. Atëherë, patriarkati, periudha e fundit e rendit shoqëror të komunës primitive, të komunës primitive të Parisit, pas matriarkatit që karakterizohej nga sundimi i plotë i burrit në familje e në marrëdhëniet shoqërore. Pas matriarkatit, pastaj është mhm. presje që dhe po flet për patriarkatin Tam. që karakterizohej nga sundimi i plotë i burrit në familje dhe në marrëdhëniet shoqërore, pra e bie që në Shqipëri jemi në patriarkat. Mm. Bravo, bravo. Ndërkohë do të bëjmë edhe përgjigjet e pop quizit. Edhe pse është primitive. Ehm, um, atëherë. Atëherë, më jo, më them për tasim shumë. Realisht. Për çfarë pop quizit unë kam uh, në majë të gjuhës, por mm. do t'ju lë juve që t'i jepni. Ne shohim se si keni dalë, ju miqtë e mi, pyetja e parë është për ty Jeri. Mm -hmm. Të gjitha përgjigjet e sakta fillojnë me sh, nëse keni përgjigje që nuk nisin me sh, i keni gabim, miq të dashur në klubin e mëngjesit ne hapim fjalorin tek uh, një gërmë e caktuar dhe E para është sistem dijesh e njohurish mbi ligjet e zhvillimit të natyrës dhe shoqërisë. Shkenca. Shkenca pra është sistemi i dijeve dhe njohurive mbi ligjet e zhvillimit të natyrës dhe shoqërisë. Pyetja e dytë për ty Altin, Altin me pantallona, stof leshi i trashë i punuar me vegjë. Shajak. Shajaku, është e saktë Shajaku. Fillon me sh pyetja numër 3 eh, për Oltën është një po. gur shumë i madh dhe i fortë me faqe të rrëpirta. Shkëmb. Një shkëmb. Bravo. Një shkëmb, Olta. Pyetja e katërt edhe një tek Jeri, Jeri është zhduk krejt. Ia shuaj farën. Kjo është një folje. Shfaros. Shfaros. Shfaros pra. Bravo, fitues është Rezarti 881 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Too Late Albania. Bravo Rezarti. Too Late Albania. Rezarti, bravo, ka fituar nga Too Late Albania. Në pyetjen e radhës që ne do të bëjmë miq të dashur do të japim edhe një kopje të Persepolis nga Marjane Satrapi, shkrimtarja iraniane. Ëh, po. uh, autorja e këtij romani grafik. Mhm. Mm Por para se të shkojmë atje, do të dëgjojmë një këngë nga Liga Bu. Kjo është Liga Bu në më të mirën e vet, e fundit fare. Kështu që e dëgjoni për herë të parë në klubin e mëngjesit. E ndoshta për herë të parë absolute, ja ku vjen. Kjo quhet C'è sempre una canzone. Ka gjithmonë një këngë. And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hey, ja ku jemi në klubin e mëngjesit edhe një herë tjetër miq të dashur Blendi Jeri Altini Mirëmëngjes. Olta dhe Lori Ah. klubi i mëngjesit. Hey, ora. Mirë se keni ardhur në program, është 8:47 minuta. Mëngjesi i bukur përjashtë, urojmë një ditë e këndshme për juve kur fillon me klubin e mëngjesit aspak e tërë, edhe pse është e martë. Faleminderit goca. Atëherë është koha tani për Sharadio, është loja jonë ku vajzat kanë uh, rënë dakord mbi një fjalë dhe unë uh, dhe Altini do të mundohemi t'ua zbulojmë se cila është mhm. fjala për të cilën ato kanë rënë ujdi së bashku. Goca, e keni gati? Patjetër. Po, po. Okej, okay, janë bërë gati gocat Altin. Ju jeni gati. Sharadio. Gjithmonë gati. Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Mhm. Atëherë. I jepini çuna. Atëherë. I jepini çuna. Mm. Fjala juaj është diçka që hahet. Jo. Është një ushqim. Jo. Është një gjë e gjallë. Jo. jo. Është një send. Jo. Është bimë. Jo. jo. Është pjesë e një gjëje të gjallë. Është dukuri po, natyrore. Po, në një farë mënyre. Pjesë e një gjëje të gjallë. Po, teknikisht. Është pjesë e një bime. Jo. Pjesë e një kafshe. Jo. jo. Pjesë e një peshku. Jo. Ndoshta dhe mund të jetë, por nuk e kuptojmë dot. Ë, ndoshta. Ë, mund ta kenë dhe këto në në sojin e tyre. Atëherë është është në të përbrendshme të një njeriu. Po në të përbrendshme që del nga jashtë. Po nuk është një organ. Në të përbrendshme që del nga jashtë, është pjesë e lëkurës. Jo, jo, jo nuk jo, ka jo, jo. lidhje jo, nuk me ka lidhje, jo. pjesën e dukshme me fizikun. Është thënë një shaka, okay, dakord. Një shaka e vogël. Ka të bëjë me karakterin e njeriut. Po, po, po. po. Altin, të lutem se ti je pjesa e karakterit këtu. Ka të bëjë me karakterin, njëri është një, domethënë karakter negativ apo pozitiv? Po zakonisht është negativ. Negativ. Është negativ. Po. Është fillon me A. Jo. Acarues. Po, kur e ke këtë gjë për të tjerët është acaruese, kur ti nëse e ke këtë gjë. Nëse e ke këtë gjë për të tjerët, është acaruese për ty që e ke apo për të jo, tjerët? Jo, për të tjerët gjithmonë. Zilia i ereve. Jo. Fillon me n. Mhm. Nënvleftësim. Jo, jo, jo, jo. Ka të bëjë? Jo. Jo, ka të bëjë me të kundërtën, më shumë kur njeriu e ka. Ah, me të kundërtën. S. Ëh, çfarë? Servilizëm. Jo. Është puna mbivlerësimi i të tjerëve. Po. Po, po, po Altin. Jemi afër, mhm. jemi afër. Mhm, jeni në rrugë të drejtë. Po pra si servilizmi kur dikush e Jo pra jo, ideja kur e mbivlerëson veten tënde. Fillon me A. Jo, nuk jo, fillon me jo. A. Adhurim. Jo, jo. Admirim. Po jeni shumë e madhe. Jeni në logjikë të drejtë. E ke për të tjerët. Kjo është diçka që ti e ke për të tjerët. Jo, e ke ndaj vetes. Ti e ke këtë gjë, por, po, te të tjerët është acaruese. Dhe nuk e pëlqejnë kur ti e ke këtë gjë. Ëh, n, me n. Jo, pra nuk fillon me n. Jo, thashë. Jo, pra jo, fillon fare me n. Fillon me v. Ëh. Vetëpëlqim. Jo, jo, ah, jo. Po aty jemi, domethënë, te vetë, po, pëlqimi, te narcisizmi. Këtyre ujrave. E kishte te te si. Oho, lëre se gjeta. Tani te jeri në Facebook. Gjeta, gjeta. Tamam, ti. Kjo me ça? Bravo. Me. Me. Oh, mare. Hi. A pra. Ah, Është një gjë që askush nuk e pëlqen. Pra çuna rezultoi fatale. Për ju. Ç'ju themi goca. Ku na i gjeni ca fjalë? Ku të shkon mendja tek Hipokrizia. Shkon, shkon. Bravo. Ka shumë që e din. Nëse. Atëre, ë uh, Limi ka shkruajtur pse nuk jeni martuar akoma? Pyetja është miq të dashur, uh, cila është pyetja më acaruese që ju bëjnë këtu në klubin e mëngjesit? Dhe kanë shkruajtur uh, sa kthehesh nga puna të pyesin, Pse s'po bëni një fëmijë? Çfarë prisni? Po e vërtet kam. Pse s'po bëni një fëmijë? Çfarë prisni? Ë, e më Jaglona thotë, çfarë po prisni? E pyet Jacqueline. Ëm, Desantila. Desantila. Mm. Ka shkruar. Nuk do më bësh ulje te ky artikull dhe historikisht un jam ajo që vihem në pozitë shumë të vështirë, më të vështirë sa vetë klienti, mm. ose duket punon. Mendoj se nuk duhet ta përdorim këtë shprehje, po pate mundësi vazhdo, po s'pate. Lëre fare. Rosina shkruan pyetja që m'acaron, është ku je, ndërkohë që e din shumë mirë se jam në punë. Mm. Besniku ka shkruar kur do e bëni të dytin. Oh, Te kam, këtë e dëgjoj edhe unë Besnik. Edhe unë e dëgjoj pa pafund këtë. Po, kur do e po. bëni të dytin? Do i bëni një motër, do i bëni një vlla. Edhe mua këtë më bëjnë. Sardi thot ku je? Ti thua është pa përjashtim këdo që pyet thot. Jo, pas sa bëni shale. Mirë, bravo. Sardi do duhet ta korrigjojmë tani se s'kem mund tjetër. Guess what? Kur më thonë guess what, mm. më thot ai uh, Joy acarohet. Ë uh, për këtë votosh. Sos durimi. Për këtë votosh. Ah, s'e di. Kosi, hahet apo pihet? Oh, Ka shumë. Se kush ditë është pyetje acaruese. Kjo është atje më, edhe hahet edhe pihet. Ku do? As hahet edhe pihet. Mm. Ka shohet, kosi ka shohet. Ë uh, kur e din përgjigjen e asaj pyetjeje që bëjnë. Nëse, okay. Ë uh, këto janë disa nga Sa inat më vjen kur ju gocat qeshni kështu si si mbrapa krahëve jeni shumë uh, hipokrite. E po ne qeshim ja. vetëm një shikim sysh në të kemi kuptuar, ë. Një shikim sysh, një fërkim buzësh. Ora ka çdo gjë pa hapur gojën. një kruarje e lehtë. Sa mirë që njihemi, ë. E keni vënë re? Lum si ju mi vajza, lum si ju, ju shtofshin. Mund ta bëni dhe ju çuna. Ju shtohen fërkimet. Atëherë tani do luajmë një këngë tjetër miq të dashur nga uh, kemi ca këngë të reja sot në mëngjes. Kjo quhet Sei tu la mia città. I bëjmë dy italianë rresht. Kjo është nga Negramaro, më e reja fare. Mm -hmm. Kështu e ka titullin Ti je qyteti im. E dëgjojmë në klubin e mëngjesit. Ora është 8 e 55 minuta. Ju jeni me Club FM në 100.4. Negramaro. La strada si aggroviglia nei tuoi capelli. I lampioni che esplodono come fanali nei tuoi occhi. Pjesëmarrje e madhe për hipokrizi. Ëh, uh, gjithsesi, vajza ne kemi një një fjalë. Një fjalë. Dakor. Do zhvillojmë tani kthimin e Sharadios miq të dashur, janë uh, djemt ata që fshehin fjalën nga vajzat. Ju jeni të mirëpritur të merrni pjesë në 069 20 70 222. Është send fjala juaj? Jo ne. Ne nuk e bëjmë. Ne nuk e bëjmë një gjë të tillë. Ne nuk e bëjmë një gjë. Tani edhe Shqipëria merr pjesë, po mm. nuk është se edhe ai shpesh. Edhe Shqipëria merr pjesë. Është një kë. Është një kë. No. Po, fillon me kë. Jo. Kampionat po mendoja. Kampionat po nuk është se shumë larg Jeri. Nuk është se shumë larg, por nuk fillon me kë. Ka Fillon me O. Jo. Jo, Olta. Një olimpiadë. Jo. No. Jo. Mm, mm, mm. Po tani uh... ka të bëjë me një fushë të caktuar, po, me sa po kuptoj. Ka të bëjë me një fushë të caktuar. Me po. sportin? Po. Me sportin, ka të bëjë me sportin. Bravo. E saktë. Faleminderit edhe ju për ndihmat. Çuna. Mendova, mendova se ishte më e vështirë se jo, kaq. Jo, u habita dhe unë, unë mendoja që Jeri nuk do e gjente të pak. Kjo Jeri një. Po pse? Ti s'merr vesh fare nga këto gjëra Jeri. Jo, por e kam dëgjuar aq shpesh, kështu që.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 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Tani do të zhvillojmë një bisedë me zonjën Dorina Çinari, e cila është drejtoreshë tek EIT, nëse mund ta them kështu, EITI, akronim për uh, Extractive Industries Transparency Initiative. Initiative. Uh, pra iniciativa për transparencën e industrive nxjerrëse. Nxjerrëse e thonë e thonë në shqip. Ë uh, Zonja Çinari, un jam uh, i kënaqur që të kam sot në studio dhe dua që ti fillimisht uh, për ata që na dëgjojnë edhe dëgjojnë EITI-n për jetë për herë të parë. Është uh, është një agjenci ndërkombëtare uh, ku Shqipëria është pjesë, por uh, dinë pak për të ose ndoshta as pak. A mund të shpjegojmë pak se çfarë është uh, si ka nisur kjo iniciativë dhe cili është kuptimi i saj, cili është qëllimi i saj? Uh, siç edhe juve thatë, EIT do të thotë Extractive Industries Transparency Initiative ose nisma për transparencë në industritë nxjerrëse. Fillesat gjithë iniciativa i ka në fund të viteve 90, kur Një pjesë e rëndësishme e shoqërisë civile u ndërgjegjësua për faktin që Të ardhura që vileshin nga nafta, nga gazi, nga shfrytëzimi i burimeve natyrore të një vendi, mm -hmm. kryesisht në vende të varfra, por të mm -hmm. pasura me minerale, shkonin në mbështetje të aktiviteteve ilegjitime, të luftrave, të të aktiviteteve të tjera që mbushnin xhepat e disave mm -hmm. dhe mhm. populli vazhdonte të mbetej i varfër. Flasim vende si Kongo janë ndoshta apo Angola, uh, vende të pasura, shumë të pasura minerale, por shumë të varfra, kryesisht Afrika. Mm -hmm, uh, mm -hmm. Angola për shembull ka qenë uh, uh, ideja kryesore, mm -hmm. si mhm. për shkak të luftës 40 vjeçare civile. Ne kemi parë atë filmin uh, me Leo DiCaprio për shembull uh, Blood Diamond që po. që si të thuash e kap këtë temë. Pra, po, po. domethënë janë këto diamante që nxirren nga nën toka e këtyre vendeve, Dhe çfarë bëjnë? Financojnë luftra ku luftojnë fëmijë po, po. etj etj etj. Pra kjo po. ishte ky ishte shqetësimi i, i viteve 90. Shqetësimi i fund viteve 90. Mm -hmm. Është pikërisht mbi këtë shqetësim që mori gjithë nismën, nisma për transparencën e industrisë nxjerrëse. Filloi me grupimin e disa organizatave të shoqërisë civile në një si të thuash në një bërthamë që u quajt publish what you pay ose trego çfarë paguan. Mm -hmm. Pra kompanive që operonin këto vende iu kërkua të bënin publike pagesat që bënin drejt shtetit, ku shkonin këto para, mm -hmm. në çfarë projektesh përdoreshin. Uh, dhe shteti nga ana tjetër duhet të tregonte se si i përdorte këto para. Pra mm -hmm. ku po i shfrytëzonte mm -hmm. këto të ardhura mm -hmm. në benefit të komuniteteve apo në benefit të disa aktiviteteve ilegjitime. Diktatorëve që mund të ishin. Të diktatorëve të përmirësimit të zbukurimit të jetës të disave. Mm -hmm. Këto vaskat e floririt që po. që kishin ata po. Në vitin dy mijë e dy, në samitin për zhvillim të qëndrueshëm që u mbajt në Johannesburg, zoti Tony Blair, që ishte ish kryeministër ish kryeministri i Britanisë Madhe. Atë po. kohë kryeministër i Britanisë e shpalli për herë të parë si ide dhe si fillesën e një lëvizje që tashmë do merrte përmasa të mëdha. Menjëherë mbrapa është krijuar sekretariati ndërkombëtar i nismës për transparencë në industritë nxjerrëse, është ftuar nga mbretëria e Oslos dhe tashmë zyrën e kanë Oslo. Pra, pra qëndron në Oslo. Zyra po. qendrore janë po, në po, Oslo. Po, po, Oslo. Norvegji. Po, në Norvegji ka filluar të ketë anëtarësimet e para, ë në aso kohe tashmë nisma për transparencë industritë nxjerrëse ka gati 50 vende uh, anëtare nga e gjithë bota. Ë uh, Shqipëria aderon që nga viti 2009, mm -hmm. nisja ka qenë e ngadaltë, po themi pa nxitim, në, në vitin 2013 Shqipëria fitoi membership ose uh, statusin implementing country. Mm -hmm. Pra vend pra, zbatues, vend zbatues mm -hmm. i mhm. standardit EITI. Pa qenë akoma anëtar, por vend zbatues? Nuk ekziston nocioni anëtar, mhm. ekziston mm -hmm. vendi implementing country. Pra, nga momenti që ju merr fitoni këtë status, je, ju jeni të detyruar të përmbushni çdo standard të transparencës uh, për industrinë nxjerrëse pik për pik. Dhe EITI erdhi në atë kohë edhe në Shqipëri. Unë shoh dhe doja që ta bëja të ditur për publikun që ju keni edhe një faqe, uh, është Alb EITI, .org për ata që na dëgjojnë albeiti albeiti.org ku uh, ju bëni uh, si të thuash publike dhe prezantoni uh, punën tuaj, po. programin e transparencës po. dhe dhe uh, gjithçka që ndodh këtu në Shqipëri. Po. Ëm uh, ne nuk nuk thamë gjithashtu që EITI është një organizëm qeveritar, domethënë në vendet anëtare është qeveria e mm -hmm. vendit që angazhohet të jetë uh, aktiv në këtë nisëm. Pra, nuk janë shoqëri civile të një vendi, por është qeveria e një vendi. Në këtë mm -hmm. rast është qeveria shqiptare që është angazhuar të jetë implementing country në mhm. standardin mm -hmm. EITI. Pra, EITI shqiptare është një uh, agjenci kombëtare nën Ministrinë e Energjisë, mm -hmm. pra nën mbështetjen e qeverisë, më falni të Ministrisë së Energjisë, mm -hmm. duke qenë se mbulon uh, ato burime natyrore që janë në në, bro, në Ministrinë e Energjisë, do të thënë nafta, gazi, mineralet. Ne vetë tani po synojmë që të fusim edhe hidroenergjitë duke qenë se ujoret pra. Burimet tona ujore po shfrytëzohen masivisht dhe ka edhe shumë buzz, do të thotë mhm. çfarë po bëhet, po prishen ambienti, po prishen pasuritë tona natyrore, kështu që të shohim çfarë po ndodh tani dhe me hidroenergjitë. Është burim uh, natyror, është pasuri natyrore. E kuptoj. Edhe një herë kur kur uh, u bë Shqipëria, uh, domethënë kur nisi këtu në Shqipëri në 2009-ta? Fillesat i ka Shqipëria ka shprehur zyrtarisht um, në vitin 2008 si të thuash, angazhimin për të qenë pjesë e kësaj nisme, është bërë vend uh, zbatues në EITI në vitin 2013, Këto vite janë përcaktuar nga një zhvillim me nxitim të ulët për sa i përket transparencës. Viti fund viti dy mijë e trembëdhjetë dhe fillim viti dy mijë e katërmbëdhjetë na gjeti me rrezikun që Shqipëria mund të delistohej nga anëtarësimi për shkak se nuk ishin përmbushur standardet e EITI-t dhe ka qenë një vit shumë shumë voluminoz për nga puna viti dy mijë e katërmbëdhjetë. Mhm. ku u prodhuan dy raporte të reja 2011 dhe 2012 të transparencës në përputhje me standardet EITI, mm. janë vlerësuar maksimalisht nga ana e ndërkombëtarëve. Shqipëria tani po merr nota shumë të mira, ka dalë në avans list. Nga gjë e mirë. Po, po. Raporte transparence pra. Raporte transparence. Se kishte për 2011 dhe 2012 nuk ishin jo, për fare. Jo, të vonuara. Domethënë, neve pra ju i bëni në 2014 për për këto dy vite. Po. Mhm. Dhe këtë vit synojmë që të përmbushim 2013, 2014 në mënyrë që të jemi uh, on time, si, mm -hmm. në, në, në mhm. raporte koherente. Mm -hmm. uh, Unë jam kurioze të di nga se është i përbërë ky institucion. Institucioni, sekretariati i nismës për transparencë në industrinë nxjerrëse ka një grup punonjësish. Mm -hmm. Nga ana tjetër, uh, institucioni drejtohet uh, edhe si edhe si princip nga një multi stakeholder committee që i thonë ose një grup ndërinstitucional. Dhe kjo është një nga principet bazë të EITI-t, që ky grup ndërinstitucional nuk drejtohet vetëm nga qeveria, por keni aty të ulur anëtarë të qeverisë, mm -hmm. keni anëtarë të shoqërisë civile, dhe anëtarë përfaqësues nga operatorët më të mëdhenj të industrisë, pra palë të interesit, mm -hmm. që secili të ketë mundësi të thotë zërin e vet. Bile bile volumet, peshat në në këtë në të komitetin tonë qëndrojnë më shumë nga ana e shoqërisë civile dhe operatorëve sesa e përfaqësuesve të qeverisë mm -hmm. në mënyrë që të bëhet sa më transparent dhe të jetë një proces që t'i përkasë të gjithëve. Mm -hmm. Kjo është ideja. Pra ideja është një mënyrë e re qeverisjeje. Është shumë është, edhe unë e kuptoj shumë mirë se çfarë ndodh. Domethënë ne kemi nxjerrje nafte, kemi uh, nxjerrje kromi këtu në Shqipëri. ë uh, ju thatë edhe industria e ujërave, pra e energjisë që vjen nga po. hidroenergjia që vjen nga po. ujërat, janë disa aspekte pra që ju kontrolloni. Po. Kush është që e bën në fund fare përpilimin e transparencës, pra këto kompani që nxjerrin duhet bëjnë publike se sa kanë nxjerrë, sa kanë përfituar, sa kanë shitur, ku e kanë çuar, ku ku e kanë derdhur detyrimin e tyre, doganat, tatimet, gjithçka pra duhet bërë transparente. Është një kompani kush merret me me me si thua verifikimin e këtij informacioni, këto shifra, këto numra. Kush i certifikon në një po, sens? Kjo është pyetje e saktë sepse ka ka lidhje me principet bazë si funksionon EIT-i. Ëm um, të gjithë operatorët e industrive nxjerrëse um, janë të detyruar të raportojnë uh, sipas ligjit tashmë është uh, parashikuar si klauzol në ligjin dhe minerar dhe hidrokarbur të raportojnë në kuadër të nismës për transparencë në industrinë nxjerrëse të gjitha llojet e pagesave që ato bëjnë drejt enteve shtetërore. Mm -hmm. Taksa, rentë, bonuse, të gjitha llojet payment streams janë ato, mm -hmm. pagesa që kalojnë drejt institucioneve shtetërore. Nga ana tjetër, të gjitha institucionet shtetërore në këtë proces janë të detyruara të deklarojnë të gjitha pagesat që kanë marrë mm -hmm. përgjatë një pra, viti fiskal. Po. Çfarë kanë dhënë, po, çfarë kanë marrë, po. Po, po, përgjatë një viti fiskal nga gjithë operatorët e industrive nxjerrëse. Ëh, uh, Këto të dhëna pastaj rakordohen në mënyrë të pavarur nga një palë e tretë që është ndërkombëtarisht pra, i certifikuar mm -hmm. dhe quhet administrator i pavarur, independent administrator. Mm -hmm. Këto zgjidhen në tenderë ndërkombëtarë dhe uh, duhet të jenë me reputacion shumë të lartë, domethënë kompanitë, nuk janë palë që mund të ryshfetohen, si po, themi. Po, qartë. Se aty qëndron pikërisht, pikërisht. Uh, po. Ëm um, raportet tona të transparencës për vitin 2011 dhe 2012 janë um, rakorduar nga Deloitte Albania për vitin 2009 dhe 2010 nga një kompani tjetër franceze Fairlinks. Mm -hmm. Në raporte nuk kemi disrakordanca të frikshme. Domethënë, çfarë kanë derdhur operatorët e industrive nxjerrëse, është pranuar nga shteti shqiptar. Ajo që del në raporte është e ardhura shumë e vogël në buxhetin e shtetit nga këto industri. Pra gjithë këto kantiere gjigante që ne kemi në Shqipëri, gjithë ky shfrytëzim nafte, kromi, gjithë kjo mm. zhurmë e madhe që bëhet. Patjetër, njerëz që vdesin në Bulqizë apo tjera. Gjithë këto fusha që janë kthyer në kantier, ne kemi më pak se 2% kontribut në buxhetin e shtetit. Në terma gjithë ky volum. Çfarë për shembull një, një shembull, nuk e di, nuk e di që që është befasues për themin për se sa i ulët është në në shifra për shembull. Pak a shumë i njëjti trend, duke nisur nga 2008-a në 2011-ën, meqenëse neve kemi të dhëna tani historike për këto vite dhe shumë të studiuara, Trendi është nga një për qind në dy për qind. Pra, dy mijë e tetën një për qind, kontributi ka shkuar në dy për qind. Ka rritje, por mhm. rritja është përsëri shumë jo domethënëse duke patur parasysh volumet pra nga, që përpunohen nga 100% e asaj që përpunohet në volum vetëm 1% shkon për shtetin shqiptar jo nga 100% e buxhetit shtetit vetëm 1% vetëm 1% mbulohet nga kjo kontribuohet po shumë pak pra po. do thotë më shumë më shumë kontribuon fasoneria po themi apo apo Apo apo taksat e radios në një farë mënyre. Është interesant, por këto janë mm. këto janë shifra. Vetëm 1% e buxhetit të shtetit vjen nga nafta, kromi, të gjitha të marra bashkë. Të gjitha të marra bashkë. Të gjitha mineralet e Shqipërisë që nxirren në një vit janë më pak se 1%. Në ose 2000, 1%. Në 2001, 2012-ën kanë shkuar në 2.2%. 2.2%. Që është prapë shumë e ulët. Por me hapa shumë ngadalë. Uh, unë kujtoj kur isha student në fakultet, uh, Atëherë kishte të dhëna, kishte statistika mm -hmm. më mhm. të organizuara, ne mësonim që 40% e GDP-së po them ose të ardhurave vinte vinte nga burimet natyrore shqiptare. Dhe dhe 40%. Okej, ndoshta 40% nuk do të arrihet dot më, por por 1% është ose 2%, 2.2% po. mbetet gjithsesi e papranueshme. Ka një edhe jemi akoma aty tek 2.2%-i? Është kjo më e lartë? Ne do shohim Në nëntor ndoshta ne do kemi të dhënat e reja për 2013-2014 dhe do shohim si do jetë zhvendosur ky kontribut. Mm -hmm. A do tregojë rritje apo jo? Në këtë moment ne nuk kemi shifra të finalizuara, kemi vetëm draft shifra që nuk është mirë t'i t'i raportojmë. Për, për raportet e dy po, viteve të fundit. Po, po. E kuptoj. Ëm um, pyetjen uh, e radhës dua që ta bëjë Jeri. Uh, mm. Konkretisht cilat janë industritë dhe kompanitë që ju monitoroni? Industritë që janë monitoruar deri tani kanë industritë e shfrytëzim eksplorimit të naftës, mm -hmm. gazit, guroret, um, dhe të gjitha industritë operatorët minerarë, kromi, hekuri, bakri, qymyrguri, që përmbajnë, domethënë i përmbahen një threshold, një pragu të caktuar, sepse keni parasysh Shqipëria në 2011 kishte rreth 800 licenca minerare. Ëh. Mm -hmm. Të rakordosh 800 licenca minerare është një punë tepër tepër e shtrenjtë dhe voluminoze. Mm -hmm. Ndërkohë që ato ishin operatorë me një makinë dhe me një celular. Mm. Kjo ishte, domethënë, kjo ishte kjo ishte kompania. Kjo ishte po. kompania. Ishte dhe nuk deklaron dhe deklaron një punonjës gjithsej. Mm -hmm. Pra është vendosur një prag që të themi, si të themi, deri në 800.000 dolarë në vit prodhim, këto kompani futen në procesin e rakordimit dhe realisht ne kemi mbuluar 80% të të gjithë prodhimit minerar dhe 100% të gjithë prodhimit të naftës dhe mhm. të gazit. Mm -hmm. A janë uh, gjetjet tuaja të disponueshme për publikun? Uh, janë, janë këto tani uh, transparente dhe të gjetjet janë transparente, raportet janë të publikuara, janë në faqen tonë në faqen e Ministrisë së Energjisë, në faqen e Bankës Botërore, në faqen e EITI-t ndërkombëtar, EITI. Mm -hmm. uh, org. Uh, janë të printuara, janë shpërndarë nëpër institucione të ndryshme. Shumë pak dëgjojmë nëpër mediat në fakt, e çuditshme është kjo që është është me të vërtetë për të ardhur keq, por e vetmja herë kur unë kam dëgjuar të flitet është kur kjo u bë problem politik në parlament. Para disa kohësh pati po. në parlament një debat mbi Uh, bëj fjalë për uh, naftënxjerrësit, zona e Marinzës, po. pastaj shpërthimi i puseve atje po. dhe papritmas mediat i kushtojnë vëmendje diçka që që ju po thoni se të paktën raporti për 2011-2012 ka ekzistuar që kur është është botuar? Ëh, uh, Ka një vit. Ka një vit. Një vit i botuar dhe as, as, asnjë gazetë s'e ka marrë, asnjë televizion, asnjë koment të shohin se sa përqind është kontributi këtyre mhm. industrive mm -hmm. dhe të ngrejnë një pikëpyetje. Mm -hmm. Ose grupet e interesit të ngrenë një pikëpyetje, oh, ku po shkojnë burimet tona? Ku po shkojnë burimet? Apo i lëmë gjë brezave që do vijnë. Mhm. Mm si mendoni, si mendoni ju në në në në opinionin tuaj të formuar profesionalisht si si drejtore në EITI, ku po shkojnë burimet tona? Ëh, uh, duhet mbledhur shumë shpejt, si themi, ëh, um, mënyrë të organizuar Do thotë që ka ka një pandershmëri në raportimet, ka ka fshehje, ka se ai shkon tash nga gjithë ajo që pritet që të nxjerrë, shkon dhe derdh një kontribut qesharak në shtet për Ka një dozë të madhe informaliteti mm -hmm. në mhm. shfrytëzimin e burimeve natyrore dhe te kjo do mekanizmat e vet të kontrollit, do një angazhim shumë serioz dhe shumë të shpejtë. Mm -hmm. Pyetja e fundit që kam për ju. Cilat janë aktorët, grupet e interesit që ju dëshironi t'i përfshini në debatet e transparencës? Ndoshta e cekëm pak kur flasim për mediat, meqë është si përçues tek publiku um, po. Ideja është që EITI të bëhet uh, gjithëpërfshirës. Domethënë, grup interesi të jenë minatorët e Bulqizës, naftëtarët e Patosit, Mediat. Mm -hmm. Ne ftuam në një takim mediat përpara një muaji uh, për të bërë prezantimin e iniciativës EITI dhe mm, gjetjeve kryesore dhe problemeve që ata do të kishin parasysh se nuk erdhi asnjë person. Asnjë person nga asnjë media. Pasi u ftuan zyrtarisht, po, mm -hmm. nuk erdhi asnjë person. pra kjo është uh, goxha interesante. Parlamentarët, sepse ata janë ata që bëjnë uh, rregullojnë janë mekanizmi po, edhe drejton opinionin publik, po, drejton vëmendjen e njerëzve. Ambientalistët, mm -hmm. inxhinierët, ish shoqatat e minatorëve, naftëtarëve, mësuesit në zonat që mineralmbajtëse që edukojnë studentët mm -hmm. dhe brezin e ardhshëm. Do të thonë fakultetet, fakultetet, gjeologji-miniera apo do të thonë think po, tanks, po. akademikët. Ëm, do të thonë këtu duket sigurisht tokë pa zot, domethënë vjen i huaj, Shfrytëzon në tokën shqiptare, merr çka ka për të marrë, lë dy lek, po themi, uh, metaforikisht, një, një që s'përbën 1%, 2% të gjithë uh, të ardhurave vjetore që bën Shqipëria, që nuk janë shumë të larta, se kjo është, kjo është ironike, se janë 1% e një shume jo jo shumë të madhe ose 2% e një shume Jo, jo dhe aq të madhe, ndërkohë që dikur ishte 40%, edhe askush nuk është interesuar që ta ndjeki këtë ë uh, deri aty ku duhet të shkojë. Se kjo është, si thua, vjedhje e pastër e imja, juaja, e kujtdo? Kjo vlen për t'u provuar, um, EITI nuk ka qëllim të të denoncoj uh, vjedhjen se sa ka qëllim të të japi shifra të sakta mm -hmm. në mënyrë që ju gazetarët, në mënyrë që një politikan mënyrë që parlamentarët, mënyrë që ambientalistët të thonë dale se nuk është ky realiteti. Mm -hmm. Pra të të krijojë një debat pozitiv. Qartë, ju krijoni transparencën, krijoni mundësinë për debat. Ë uh, EITI sjell informacionin në mënyrë të saktë dhe të organizuar. Nuk e keni pasur ndoshta mundësinë për ta pasur këtë informacion dhe është folur në mënyrë hipotetike. Qartë, qartë. Ndërkohë që tashmë është një informacion i organizuar. Tani çfarë bëjmë me këto? Të mhm. dhëna. Ëh. Mm -hmm. Ato të dhëna do flenë apo do t'i përdorim për të sjell zhvillim, për të sjell progres? Kjo është ideja. Nuk është se ne do të denoncojmë tani korrupsionin. E kuptoj, e kuptoj. Mhm. Por por uh, ama ajo, domethënë, pastaj bëhet e thjeshtë. Qëllimi final, qëllimi final është krijosh një proces pozitiv në favor. Domethënë, mm -hmm Apo jo. E qartë, ta bësh më të vështirë për të oh, për të fshehur. Oh. Unë të falenderoj shumë, unë uroj. Faleminderit juve. faleminderit. Uroj që që puna juaj, edhe dua t'ju them, uh, porta jon këtu e vogël, porta jon modeste është gjithmonë e hapur, por edhe edhe kjo çështje është e rëndësishme dhe duhet diskutuar jo vetëm në një emision radiofonik mëngjesi, por kam përshtypjen duhet pushtoj faqe gazetash, duhet duhet bëhet pjesë e, e, e fjalimeve në në kuvendin e Shqipërisë, të flitet mbi fakte, shifra, reale, transparente, ku po shkojnë burimet natyrore të Shqipërisë? Pasuria shqiptare ku po shkon. Po. Shumë faleminderit. Është uh, zonja Dorina Çinari që sapo dëgjuat miq dashur, drejtoresh e EITI-t, uh, EITI që është në uh, Extractive Industries Transparency Initiative, pra nisma për uh, transparencën e industrisë nxjerrëse e gjeni online tek albeiti.org albeiti.org është shumë e rëndësishme. Kthehemi pas pak faqja është edhe në shqip dhe në anglisht për gjithë ata që duan dhe raportet janë, publikimet janë atje. Shikoj që në menu ë janë dhe dhe publikimet, kështu që njerëzit mund të shkojnë edhe të informohen mbi të gjitha gazetarët edhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Ja ku i keni edhe raportet vjetore të gjitha ë, në një vend. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit me më shumë miq dashur, ju përshëndesim. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artin, Orten dhe Lorin. Sa po dëgjuat nga uh, drejtoresha Dorina Çinari e Eitit, uh, Eitit, uh, dhe ishte shumë interesante ajo që dëgjuam. Uh, pasuritë e nëntokës shqiptare. Qofshin këto të kromit, të naftës, përbëjnë uh, aktualisht sipas raportit të fundit vetëm 2.2% të të ardhurave vjetore të buxhetit të shtetit. 2.2% vjen nga nëntoka dhe të mendohet që ne mburremi vazhdimisht për uh, për pasuritë nëntokësore të Shqipërisë që me sa duket po shkojnë uh, diku tjetër. U bë shumë serioze, ose e morëm mm, po, po. lehtëshëm kështu në po, mëngjes, por që hm. Okej, okay, për tu menduar, për tu menduar. Kë na ka tani. Olta për të na treguar për fituesit. Atëherë. Un kam fituesin e fundit Champions League të Sharadës. Champions League. Është Olsi fiton librin Persepol. Persepolis. Kë libër fiton Olsi? Kë kë libër fiton? Unë nga trova më fal. Persepolis. Persepolis. Okay. Se si më bëjnë syt her pas herë te ka çift. Nuk e di po sa rritin ndaj të fjalët. Mhm. Kam nevojë dhe unë për syze. Ndoshta. Fitues të tjerë nuk kemi, jo, kemi dhënë. I kemi dhënë. Atëherë. Uh, unë duhet të bëj një quiz të shpejt me seri miq të dashur, do të japim edhe një uh, kemi ca libra që vijnë nga uh, shtëpia botuese Pegi, Heinrich Böll. Heinrich Böll është uh, është njëri nga romancierët. Me këtë libër Heinrich Böll ka fituar ka fituar çmimin Nobel Për mm -hmm. letërsinë quhet Portret grupi me një zonjë, shqipëruar nga Afrim Koçi. Jam i sigurt mrekullisht se Afrim Koçi është njëri ndër uh, më të mirët që kemi së nga gjermanishtja. Nobeli i 72-shit është ky. Tjetër kemi Mos e lufto pranverën nga Forster që është njëri ndër klasikët botërorë, edhe këtë do ta japim sot në klubin e mëngjesit. Dhe tjetri është. Gjithashtu kemi uh, librin e Michel Platini, uh, Let's Talk About Football. Let's talk about uh, le të flasim për futbollin. Uh, Michel Platini kam përshtypjen që um, ky libër do të blihet dhe digjet masivisht. Po, po, po. masivisht nga nga fansat e shumtë të Michel Platinis, por tani do të japim një tjetër kopje nga Persepolis uh, kryevepra. Një libër mjaft interesant. Po. Libër mjaft interesant. Tani, mm. pyetja që un kam për ju është kjo. Instituti Amerikan i Filmit Instituti Amerikan i Filmit AFI, siç quhet American Film Institute, po. Përpiloi një listë me 50 heronjt më të mëdhenj nga filmat. Okej? Okay? Përpiloi një listë me 50 heronjt më të mëdhenj nga filmat. Tan, që ishin uh, aktorë dhe aktore mm -hmm. të ndryshëm, heronj të kinematografisë botërore Taylor, e kemi parasysh uh, emra të mëdhenj. Marlon Brando etj etj etj, por uh, vetëm njëri nga këta nuk, uh, nuk ishte njeri. Cili mm. është ai që nuk ishte njeri në 50-ën e heronjve nga filmat? Mund ta ktheni përgjigjen në 069 20 70 222, i pari do të fitojë një kopje nga Persepolis në klubin e mëngjesit. Tani ora është 9:42 minuta. Ben Howard do të këndojë këngën Delta Goodrem në In This Life në klubin e mëngjesit mirë se keni ardhur që të gjithë ju përshëndesim. Ju urojmë ditë fantastike. Ora është tani 9:52 minuta. Do t'i ndihmoj pak sepse ka pasur uh, shumë njerëz që na kanë shkruar se është Supermani, uh, heroi i filmave i cili nuk është njeri në fakt nga uh, heronjtë e shumë të filmave miq dashur. Ky është i vetmi që s'është njeri, por nuk është Supermani. Po e ndihmoj me një tingull të vogël këtu në uh, klubin e mëngjesit. Mbani vesh, 069 20 70 222 në atë që Instituti Amerikan i Filmit e konsideroi listën e 50 heronjve më të mëdhenj të filmave. Mm -hmm. Ky është në listën e pet, të 50-ve dhe i vetmi që nuk është human. Pa. Kujdes. Okej, okay, kaq mjafton mendoj. Është shumë e thjeshtë. Ëh? Po. Okej. Okay. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Ndërkohë, ndërkohë që nëse ka ndonjë fitues Olta do të na i thotë tani, ne duhet të bëhemi gati për uh, të marrë pluhurat, uh, fshirë, pastruar, larë e ajrosur uh, studion, po, po. sepse do të ketë të tjerë që vijnë mbas nesh, kështu që jepi, jepi. Të kurosur. Pa xhup. Pa xhup. Pa xhaket. Po, edhe wow. mua. Un kam ardhur kështu siç jam, ë uh, me mëngë të shkurtra sot. Nuk ishte aspak uh, trimërore të dilje sot, se ishte ngrohtë, ishte butë, nuk po. është se bëra ndonjë kështu, po, po, sforco. Por në fakt meqë nuk i thamë temperaturat, në këtë po, moment është 18 gradë Celsius mm. dhe 29 gradë do jetë maksimalja.